və öyrəndiklərimiz ilə əməl edən və elmlərini əməldə hifz edən qullarından eləsin. Deməli, yəni indilərdə mübarək Ramazan ayındayıq. Bərəkətli aydır. Hansı ki, Allah subhanət Allah öz kəlamında buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əmənu qutibə aleykumus siyəm kəmə qutibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum təttəqun Ey iman edənlər, oruc sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Bəlkə təqvalı olasınız. Yəni, xulasa, istər oruc olsun, istər başqa ibadətlər əmr edilməsindən məqsəd təqva sifətinə nail olmaqdır. Çünki Allah subhanət hələ ayənin altında buyurur ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə təqvalı olasınız. Və təqva sifəti hər bir möminin məqsədi olmalıdır bu dünyada. Və bu elə bir sifətdir ki, möminin Allah Azza və Kəllənin qatında şərəfi bununla ölçülür. Uca Allah buyurur ki, İnnə əkramakum indallahi ətqakum. Allahın qatında ən hörmətli olanınız təqvası ən çox olandır. Və Allah qatında şərəf bununla ölçülür. Mal, mülk ilə yox, təqva ilə. Və təqva sifətini qazanmağın, təqva sifətindən nail olmağın bəzi vəsilələri var, yəni yolları var. Və onlardan birincisi bütün əməllərdə, ibadətlərdə Allah Azze və Kəlləyə qarşı ixlaslı olmaqdır. Bu birinci əsasdır. Bütün ibadətlərin əsasıdır. Bütün əməllərin əsasıdır. İxlas, yəni təsbiyyətül əmələ an mülahəzətil məxluqin. Yəni, etdiyin əməlləri məxluqatın nəzərindən gizləməyin. Etdiyin əməlləri xalis Allah üçün etməyin. Hansı ki, Allah Azze və Cəllə bizə məhz bunu əmr edir. Buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ Yəni onlara halis olmayan, ixlasla edilməyən ibadət əmr edilmir. Bəs nə əmr edilir? Allah Azze və Cəllə buyurur. Zumər surəsində فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Dini Allaha xas qılaraq ibadətlə. Yəni, ixlasla. Və ixlas bütün əməllərin əsasıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bədəndə bir ət parçası var. İzə sələhəl, sələhəl cəsədu kulluh və izə fəsədət, fəsədəl cəsədu kulluh ələ və hiyəl qalb. Əgər o ət parçası salamat olsa, bütün bədən üzvləri ona görə salamat olacaq və o ət parçası fəsada uğrasa, bütün bədən fəsada uğrayacaq. Ki, qətlin ona qəlibdir. Ona görə ixlas önəmlidir, təqva sifətinə nail olmaq üçün. Və bu sifətə nail olmaq üçün ikinci əsas elmdir. Elm. Çünki hər bir əməlin əsası elmdir. Necə ki, İmam Buxar rəhməhullah kitabında bölüm açır ki, Əl-ilmu qabləl əməl. Elmin əməldən öncə olması bölümü. Yəni, sələflər daima elmi əməldən öncə götürürdülər. Və bu bizimlə bidət əhlini ayıran fərqlərdəndir. Məsələn, bidət əhli bir əməl eləyir, sonra dəlilini axtarır. Sonra elminin ardınca düşür. Məsələn, 10 ildir bir əməl eləyir. Sonra ona deyəndə ki, etdiyin əməlin dəlli nədir? Yəni, deyir, qoy gedin, baxım. Baxır, o da tapa bilmir. Amma onu deyiləyib. Əhl-i vəsli budur ki, birinci axtarır, sonra əməlliyir. Yəni, elmi əməldən qabağa götürür. Ona görə elm o təqva sifətini qazanmağa əsaslardandır. Və elmi əldə eləməyin də ədəbləri var. elmə əldə eləməyin ədəbləri var. Ona görə Şeyx Fovzan Rahmanullahın tələbələrindən biri deyir ki, deyir, mən iki ildə alimlərin yanında idim və elm alırdım və sonra döndüm, bir iki il arxama baxdım ki, görüm əldə elədiyim nə var. Gördüm ki, bir ovuc elmdən başqa heç nə, az bir şey öyrənmişəm. Özüm də deyir, təəccübləndim ki, iki ilə əldə elə içinə idi. Və sonra bir axsaqqal mənə məsləhət verdi ki, ged elm tələbinin ədəblərini öyrən. Və mən də getdim elm tələbəsinin, yəni elm tələb eləyən şəxs necə olmalıdır? Bunun ədəblərini öyrəndim. Çünki hər kəs öz halında elm tələbəsidir. Bir alim olsun, istəyir sıravi müsəlmanlar. Məsələn, Şeyx Albani Rəhməllah deyir ki, mən elm tələbəsiyəm. Hədis elmində istihat sahibi idi, alim idi. Və biz də elm tələbəsiyik. Burada oturan hər kəs elm tələbəsidir. Əgər elm tələb edirsə, öz halında elm tələbəsidir. Ona görə elm tələbin ədəblərini bilməlidir. Və deyir, getdim, oturdum, elm tələbinin ədəbləri ilə əlaqəli kitabları oxudum. Və sonra üç ayda əldə elədiyim elm 2 ildə əldə elədiyindən artıq oldu. Səbəb nə idi? Düzgün, yəni istiqaməti öyrənmişdim. Ona görə elm öyrənəndə düzgün istiqamət tutmaq lazımdır. Bəzən olur ki, insan çalışır, amma əldə elədiyi nəticə azdır. İstər əməl və ya istər elmdə. Ona görə düzgün istiqamət tutmaq lazımdır. Ola bilər insan çalışır, gecə gündüz oxuyur, amma nəticə yoxdur. Çünki düzgün istiqamət tutmuyor. Və bu şeytanın vəsvəsələrindəndir ki, şeytan görəndə ki, bir insan xeyir üzərindədir, ümumiyyətlə, şeytanın insana yaxınlaşma yolları dördür, əsas. Birinci insana başlayır, şirklə yaxınlaşır. İstəyir ki, şirklə onu yoldan asırsın. Görəndə ki, alınmır, başlayır asiliklərlə, günahlarla onu yolundan çıxarmağa. Bunda da müvəffəq olmayanda görür ki, o dinində sabitdir, başlayır dinində onun başına müsibət gətirməyə. Yəni bidətlər ona, ona yaxınlaşır. Fikrində bidət çıxarsın. Bunda da alınmayanda dördüncü yol qalır. Görür ki, o xeyir üzərindədir. Onda şeytan ona elə vəsvəsələr verir ki, iki xeyirdən daha az olana yönəldir onu. Məsələn, görür ki, insan elm öyrənir, bunu elindən yayındıra bilmir, onda şeytan onu elində yönəldir elə istiqamədə ki, o elm nə bu dünyada ona bir fayda verməyəcək, nə də ahirətdə. Yəni, iki xeyirdən daha az olana yönəldir. Bu misalı mən çox yerdə demişəm, yəni, öz başıma gələn bir hadisədir. Oturmuşam məsciddə, biri gəlir mənə sual verir ki, e, bura darul küfürdür, yoxsa darul İslamdır? Mən də belə baxdım adama, yəni gördüm ki, bu insan yəni, elm tələb edən adam deyil. Yəni, məqsəd elm deyil. Bu da doğrusunu Allah bilir, yəni qəlblər zizliyi deyil. Hər halda sualından bu bilir. Qasim dedim ki, tutaq ki, bura darul küfürdür. Sonra, Qasim ki, sonra heç nə. Dedim, Allahu akbar. Bir şeyin ki, sonrası heç nədir? Niyə soruşursan? Yəni, bir şeyin nəticəsində heç nə yoxdur. Məqsəd, bir fayda yoxdur, amma maraqlanırsan. Bu şeytanın təlbisidir, şeytanın hiləsidir. İnsana az olan xeyrə yönəldir. Ona görə insan, məsələn, görürsən, biri Quran oxuyur, başlayır Quranın təfsiri ilə maraqlanmağa, ayələrin təfsiri ilə görürsən ki, araşdırır, sual verirsən ki, nəyi araşdırırsan? Deyir, araşdırıram ki, görüm əshab-ı kəf mağara əhlinin itinin adı nə olub? Sən onun itin adı lazımdır. Gedir təfsirləri araşdırır ki, itin adı nə olub? Faydasız şey. O, bu şeytanın təlbisidir. İnsanı az xeyrə yönətməsi. Həmçinin Sonra gəlir əməl. Təqva sifətinə nail olmaq üçün əsasdan, əsaslardan biri də əməldir. Yəni, salih əməl və gözəl əxlaq. Ümumiyyətlə, qardaşlar gözəl əxlaqa fikir verməlidirlər. Və məsələn, indi bugünkü zamanda biz sələfi deyəndə ilk göz qabağına nə gəlir? Sələfi deyəndə göz qabağına saqqal gəlir. Amma əvvəllər sələfi deyəndə ilk ağla gələn gözəl əxlaq idi. Yəni, sələflər gözəl əxlaq ilə tanınırdılar. Hətta elə alimlər olub ki, elə kişilər olub ki, deyir ki, mən deyir 10 il İmam Əhməd Rəhməhullahın dərsində iştirak edirdim. 10 il. E, bəlkə də çox. Ondan 10 ildə bir dənə də hədis yazmadım. Yəni, sırf elm üçün oturmamışdım yanında. Soruşanda ki, ondan bəs 10 ildir nə edirdin ya? Bir ədəb öyrənirdin, əxlaq. Alimlərdən biri deyir ki, İmam Əhməd Rəhməllahın dərsində neçə min, yəni neçə min, təsəvvürə 10 minə yaxın bəlkə də tələbə otururdu dərsində. Minlərlə tələbə, bir də hər dərsində və cəmi 500 dənə tələbəsi yazırdı. Yəni cəmi 500 dənə tələbəsi ondan elm götürürdü, elm əxs eləyirdi. Bəs qalan minlər onlar ondan ədəb öyrənirdi, əxlaq. Gəlirdilər ki, onun davranışına baxsınlar. Ondan əxlaq götürsünlər. Ona görə hətta etiqadla da, etiqada ayır kitablar yazan alimlər olub ki, etiqad mövzularının içinə əxlaq mövzusunu da salıblar. Məsələn, Vasaf kəndindən bir şəxs gəlir İbn Teymiyyə rəhməhullaha deyir ki, bizə Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadını yaz. Və o da iki namaz arasında Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadını yazır. İndi məşhurdur Aqidəsul Vasatiyyə adında. Və həmin risalənin axırını Əhlüsünnənin əxlaqı ilə bitirir. Və əxlaq mövzusunu imanın əsaslarından gətirir. Və sələflər buna fikir verərsilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qiyamət günü, qiyamət günü mizanda ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaq. Gözəl əxlaqdan ağır heç nə gəlməyəcək. Və başqa hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, sizin sizdə ən çox sevdiyim və qiyamət günü mənim şəfaətimə ən çox nail olanlar əxlaqdan gözəl olanlardır. Və başqa hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, Kişi gözəl əxlaq sayəsində gecə ibadət edib, gündüzləri oruç tutan abidlərin səviyyəsinə çatar. Yəni, məsələn, bir kişi fikirlər, gecələri ibadət eləmir. Yəni, namaz qılır, amma gecə ibadətlərinə qalxmır və gündüzləri də oruç tutmur. Yalnız Ramazan orucuna kifayətlənir. Amma gözəl əxlaq sahibidir. O gözəl əxlaqı ilə bütün gecələri ibadət edib, gündüzləri oruç tutan abidlərin səviyyəsindədir. Gözəl əxlaq bu cür önəmlidir. Ona görə Allah Azza və Kəllə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quranda vəsfləyəndə buyurur ki: "Və innaka la'ala xuluqin azim." Həqiqətən sən ən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Ən əzəmətli əxlaq üzərində. Və bəzi müfəssirlər, təfsirçilər bu ayənin təfsirində deyirlər ki: "Və innaka la'ala xuluqin azim." Yəni ən əzəmətli əxlaq üzərindəsən, yəni ən böyük din üzərində. Yəni xülasə din əzəmətli əxlaqdır. Və İslamın qayəsi budur. İslamın qayəsi budur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əxlaqınızı gözəlləşdirin. Və gözəl əxlaqın başı səbir və həlimlilikdir. Bu iki şey gözəl əxlaqın əsasıdır. Onsuz gözəl əxlaq barədə heç nə düşünmə. Təsəvvürlə bir insanda səbir yoxdur. Və həlimlilikdən heç bir nəsibi də yoxdur. Necə o insana deyərlər ki, bu insan gözəl əxlaq sahibidir? Qeyri-mümkündür. Ona görə kim gözəl əxlaqa can atırsa, bu iki şeyə diqqətləməlidir. Bir səbir, bir də həlimlilik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabələrdən birinə deyir ki, səndə Allah azza və cəllənin sevdiyi iki xislət var. Onlardan birincisi səbirdir, təmkinlilik, bir də yəni yumşaq xislət, həlimlilik. Və sahabə deyir ki, ya Rasulullah, bu məndə fitrətdəndir, yəni anadan gəlmədir, yoxsa sonradan qazanmışam. Allah Rasul deyir ki, yox, bu səndə fitrətdəndir, anadan gəlmədir. Və bu hədis dəlildir ki, əxlaq sonradan qazanıla bilər. Çünki belə olmasaydı, sahabə o sualı verməzdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve inkar eləyərdi onu. Deyərdi ki, əxlaq sonradan qazanılmır. Ancaq əslən, səhi budur ki, əxlaq sonradan qazanıla bilər. Məsələn, insan paxıldır, o sədəqə verməklə, insanlara yardım eləməklə, öz gücü daxilində o kərim sifətini qazana bilər. Və məsələn, səbirli deyil, öz nəfsini səbrə öyrəşdilər və səbir sifətini qazana bilər. Və insan ola bilər, fitrətən onda həsəd hissi var. Qəlbində, məsələn, insanlar qarşı həsəd var. Müalicə eləyər özünü, ən gözəl müalicə nədir? Bir qardaşına qarşı nədəsə qəlbində həsəd duydu, o məsələdə qardaşına dua eləsin. Məsələn, tutaq ki, Gördü ki, qardaşının gözəl bir ev var. Qəlbində həsət yarandı. Allah subhanət hələ dua eləsin ki, Allah onun e, evinə, malına, əhlinə bərəkət versin. Yəni, dua etməsi ilə o həsədi qəlbindən aparacaq. Bir dəfə, iki dəfə və nəticə o olacaq ki, o həsəd qəlbindən gedəcək. Ona görə əxlaq üçün çalışmaq lazımdır. Nəfsi təskiyə üçün çalışmaq lazımdır. Məsələn, biz elə məsələlər üzərində çalışırıq ki, Misal üçün, tutaq ki, istəyirik ki, xəttimiz yaxşı olsun. Məsələn, ərəb dili öyrənirsən, oturursan, gecəvi gündüzvə qatırsan, neçə aylarla, neçə həftələrlə, hətta neçə il bir dənə xəttin üstündə işləyirsən və ya uşağı məktəbə qoyursan, uşaq azı 2-3 il yazı yazmağı öyrənir. Deməli, əgər bir dənə yazı yazmaq üçün 2-3 il çalışmağa dəyərsə, əxlaqı düzəltməyə də bir neçə ay, çalışmağa dəyər. Yəni, dünyəvi məsələlər də belədir. İnsan, məsələn, həkim olmaq istəyirsə, gedir 6 il, 7 il, 10 il oxuyur. Oturub xəyal qurmaqla insan həkim olmaz ki. Oturub, məsələn, xəyal qurmaqla insan alim olmaz ki. Çalışmadıqda istədiyini əldə edə bilməyəcəksən. Gözəl əxlaq da belədir. Məqsəddirsə, çalışmalısan ki, onu əldə edəyəsən. Məqsəd nəfsi təskiyyətsə, çalışmalısan ki, onu əldə edəyəsən. Necə ki, sələflərdən biri deyir Suryanı Sav Rahmanullah, deyir, neçə illərlə gecə namazına qalxmaq üçün dişimi sıxdım, səbirlədim, çalışdım, sonra sevə-sevə o ibadət elədim. Yəni, bir neçə il səbirlədim, dişimi sıxdım və sonra nəfsim onu öyrəşdi, sevə-sevə elədim o ibadəti. Ona görə çalışmaq lazımdır. Gözəl əxlaq üzərində Və nə olar ki, bu ay onun üçün fürsətdir. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı nəfsi təskiyə üçün və günahların əfi üçün ən böyük fürsətdir. Bu aydan böyük fürsət tapa bilməzsən. Və sən təsəvvürlə ki, bu ayda məsələn, elə insanlar var ki, hətta qardaşlardan bəzi haramları tərkləyə bilmirlər. Məsələn, məhşur haramlardan siqaret çəkməkdir. Bu ay fürsətdir. Və bu ay elə nəfsi tərbiyədir ki, psixoloji cəhətdən hətta. Sən təsəvvürlə ki, Allah üçün bir ay halalı tərk edirsən, halalı. Əgər nəfsivə bunu təlqin edə bilmirsənsə ki, bir ay Allah üçün halal tərk edirəm, edirəm. Haramı necə? Haramı tərk etmək daha bəsit gələr sənə, əgər halalı tərk eləmişsənsə Allah üçün. Gör, Ramazan necə məktəbdir? Allah üçün sənə halalı tərkləməyi öyrədən məktəbdir. Haramı tərkləmək heç nə olar. Həmçinin günahların bağışlanması üçün fürsətdir. Məsələn, biz keçmiş salihlərin, salih insanların həyatında daim oxuyuruq ki, onlar gecələri ibadət edər, gündüzləri oruç tutar. Gündüzləri oruç tutar, gecələri ibadət edər. Həmin aydayıq. Gündüzləri oruç tuturuq, gecələri ibadət edirik. Təravih namazı. Bir ay biz bu ayın bərəkətindən bərəkətlənirik. Və bunun davamını gətirmək lazımdır, kəsmək lazım deyil. Və günahların əsli üçün böyük hürsətdir. Ona görə Cəbrail əleyhissalam gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyəndə ki, o aya yetişib də günahlarını bu ayda tökmədən, bağışlanmadan bu ayda çıxanın burnu yerinə sürünsün, Allah Resul dedi ki, amin. Çünki başqa variant qalmamışdı. Elə aydı ki, o kəs ki, bu aydan istifadə etmir, bədbəxtdir bu ayda günahlarını tökmür, onun burnu yerinə sürünsün. Allah Rasul dedi ki, amin. Təsəvvürlə, Qədir gecəsi kimi bir gecə var. Min aydan xeyirlidir. Və min ay burada məcaz deyil, həqiqidir. İlə vursan 83 ildən artıqdır. 83 ildən. Allah subhanətlərin böyük hikməti var burada. Çox hikmətlər var. Ən azından birini qeyd edəcəm. Məsələn, bizdən əvvəlki ümmətlər 500 il, 600 il, 1000 il yaşayan ümmətlər olur. Nuh Aleyhisselamın ümməti 1000 il yaşayırdı. Və e biz öz yəni fikirləşə bilərik ki, bəs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinin yaşı ortalama olsun 100 il. 60 il, 70 il nəysə. Və Qədir gecəsinin sahəsində biz Allahın izni ilə əvvəlki ümmətləri ötüb keçə bilərik. Bir Qədir gecəsində ibadət deyirsən, artıq 83 il keçdi. 10 ilə 830 il. Rahat 15 ilə Nuh Aleyhisselamın ümmətini vurub keçdi. İbadətdə, bütün əməllərdə. Bir dənə Qədir gecəsinin sayəsində. O da Ramazandadır. İstifadə edə bildin, etdin. Etmədin, itirdiyini itirdin. Məsələn, etiqaf kimi ibadət. Etiqaf, yəni Ramazan ayının son 10 gününü məsciddə qalmaq. Bu da Ramazana xasdır. Bəzən deyirlər ki, şəriətdə, İslamda tərki dünyalıq var, şəriətdə tərki dünyalıq yoxdur. Əgər şəri tərki dünyalıq deyiriksə, o da budur. Cəmi 10 gün. Kim bacarsa eləsin. 10 gün dünyadan ayrılırsan. Bu da Ramazana xasdır. Həmçinin bu ay elə bir aydır ki, bu ayda edilən ibadətlər başqa aylarda edilən ibadətlərdən qat-qat əfsəldir. Məsələn, Səhiyyə hədisdə gəlir ki, bu ayda verilən sədəqə ən əsər sədəqədir. Məsələn, bu ayda edilən ümrə həccə bərabərdir. Ramazan ayında edilən ümrə, hətta İbn Abbasın rəvatində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə edilən həccə bərabərdir. Bu da Ramazana xasdır. Və başqa hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, Kim bu ayda nafilə ibadət eləsə, başqa aylarda edilən fərz ibadətə bərabərdir. Kim bu ayda fərz bir ibadətə eləsə, başqa aylarda edilən fərz ibadətdən 70 dəfə artıqdır savabı. Ona görə bu ayda, bu ayda salih əməlləri çoxaltmaq lazımdır. Xulasa, necə söhbətini başladım Allah Azəbəcəllənin bu ayəsi ilə və bu ayə ilə də tamamlayıram. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey iman edənlər, oruç sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Bəlkə bunun sahəsində təqvalı olasınız. Məqsəd təqvadır və bunun üçün çalışmaq lazımdır. Xülasə, çalışan bunun üçün çalışsın. Dərs çəkən bunun dərdini çəksin. Və dua edirəm ki, Allah subhanət hala bizi təqva sifətinə nail olan qullarından eləsin. Allah Azza və Kəllə bizi təqva sifəti ilə şərəfləndirsin. Bu ümmətdən o kişilər ki, şərəflənib, bu sifətlə şərəflənib. Hər kəs, yəni şərəf axtaran, şərəfi bunda tapacaq. Təqva sifətində. Və Allah qatında olan şərəfdən böyük şərəf yoxdur. Ona da nail olmaqlar yalnız təqva sifəti ilə. Doğrusunu Allah bilir.